Book 2 Шведи Шведи Рицхвеби Рицхвеби Витвли Витвли 1 2 3 1 2 3 Витвли самамде Витвли самамде ვაგრძელებ თვლას ვაგრძელებ თვლას 4 მე ვითვლი მე ვითვლი შენ ითვლი შენ ითვლი ის ითვლის ის ითვლის 1 პირველი 1 პირველი 2 მეორე 2 მეორე 3 მესამე 3 მესამე 4 მეოთხე 4 მეოთხე 5 მეხუთე 5 მეხუთე ექვსი მეექვსე ექვსი მეექვსე შვიდი მეშვიდე შვიდი მეშვიდე რვა მერვე რვა მერვე ცხრა მეცხრე ცხრა მეცხრე